Pandemiak usten badu 2008ko Euskara Aventura, ustaiaren batean maulen abiatu eta Euskal Herri osoa zeharkatu ondoren, ustaiaren hogeita amaikan getxon amaituko da. 2008an edo 2006an jaiotako gazteek izanen dute aukera espedizioan parte hartzeko. Aurkezpen bideo bat eta proiektu bat bidalita aurkeztu beharko dituzte beren hautagaitzak gaurtik martxoaren laura artean. Matin Rafu Ruiz alda, Euskara Aventurako iparraldeko koordinatzailea. Ba, lenik eta behin, e, ba, hori eskatzen dugun gauza printzipala da Euskaraz jakitea zeo zer. Osea, behintzatukan bar da gaitasuna, elkarrizketa minimo bat Euskaraz egiteko. Beraz, ez dugu bilatzen... Eh, azken pertsona euskaltzeniko hitz guztiak ezautzen dituena edo rametika biziki ongi ezautzen dena, baizik eta norbaitek euskaraz egiten alain badu, elkarrizketa simple bat izaten alain euskaraz, ba hori da eskatzen dugu lehen gauza. Beraz, euskara jakin bar da, zertxo bait, eta guk nahi duguna da, pertsona horrek euskara hobetzea eta ezautzea beste euskalderiko euskalki guztiak. Beraz, izan bar da norbait kuriosoa, eta horretarako, ba, jakin bar dugu ea pertsona hori motibatua dagoen, eta motibatua jakiteko dagoen edo ez, eskatuko digu bere motivazio bideo bat egitea. Minutu bateko bideo bat eskatzen dugu egitea, bera zori bera orkezpen egiteko, errateko zer nahi duen zer nahi duen Euskara parte hartu, hor irakotxe bardu bere energia, bere, bere arima, eta zer gaitik nahi duen Euskara bakide bat izan. Hori da lehen gauza, eta gero lan bat e, itzuli barko luke, hiru gai egongo litzatezkena, e, gaietan e, gure webunean bea oketzen zuzena gai horiek zein, zein diren eta eta hori lan hori aurkeztuta, ba ba hori, ba aurrera eta e, lan hori aurkezteko sei modutan egiten alda, literari izetan aldena, historiko izetan aldena, e, musikala izetan aldena, edo hori guztia, beraz, hori bere webunean, webunean aurkituko du, eta hori aurkituta, ba, normalki oso errezki, motibatu abin ba, bere lana entregatuko du. Mhm. Eta, de, bueno, esango dugu, eh? egun dagoita mar gazte eh, parte hartuko dutela ekimenean, orkestako lan artean egun dago mar aukeratuko direla, eta gu, alegin berezia, indar berezi bat egiten dugula Ipar Euskal Herrian, eh, bueno, ba, bai, hemengo eh? gazteak gaz, eh, ekimen honetan ba, parte hartzeko, Rafu, badakigu, eh? azkeneko urteetan, hor, bueno, ba, jendea animatzen eh, joan dela, pixka bat deialdia zabalduko dugu baita ere, ezta? Ez, bai, bai, bai, ba, ni hortarako nago, Iparra Euskal Herriko gazteak motibarazteko, eta bai, iaz sorpresa derra hartu genuen, zenta hogei, Iparraldeko hogei gazteak izen eman bat eta batzuk leku gabe gelditu ziren. Ezin izan ginoen denak onartu, eta iaz, ba, pandemiaren gatik, eta nolatu genuelako, eta ezin genitulako denak hartu, ba, orten, ba, oiek motibatu bat den hartuko ditugu eh, lana, haien lana txikitzen badugu, ba, oieko egote aukera, horrenik euskarantunan egoteko. Baina nara ere, ba, nik nire lana da lizio guztietara joatea, euskaraz ibiltzen diren lizio guztietara joatea, eta deni proposatzea, beraz, guk ia esan, hau beka bat da, e, eh, frantzese erraten dena, Beraz, gu hor motibatuenak hartzen ditugu, eta gu nahi dugu, ba, iparraldeko pertsona gehien, motibaraztea, lan horiek irakusteko, e, entregatzeko, eta liberean, ba, bai motivazio bideoa iteko, eta, eta erakusteko motibatu dola hortan parte hartzeko, eta bai, ia sorpresa garratu binuen, eta esperduta horten ba, sorpresa hori mantentzea, eta horregotea gazte guztia izena emateko, eta motibatzeko zen, eta guztu, ja, iparraldean hasten dela Euskara Ventura ez dautu ezatean, bera, zorin, espero dugu hola segitzea eta aurten ere ba erran bezala sorpresa horrek segitza Nozko hori espero dugu, gogoratuko dugu martxoaren laua arte, e, aukera dago izena emateko, informazio guztia Euskara Aventuraren guegunean, eta esango dugu, ba, aventura hau, aurtengo laugarren ekitaldia da, laugarren edizia ustaiaren batetik hogeita maikara. Baldin badago zerbait ederra Euskar Aventuran, da nola sare eder bat ere den, familia bat ere den, eta iparra egoa nola elkartzen den, beraz. Iparraldeko norbaitek, nahiko balu egoaldeko jendea ezagutu, e, Euskara Bentura baina hauzrik edera egorik dago. Beraz, espero dut gazte asko kedu burasoek entzun didatela, eta gustatzen bazaie ez dudatzea webunea bizitatzea euskaraaventura.eus dela komplikatua goratzeko euskaraaventura.eus bizitatzea ikusteaz gaiak zein diren eta horri baldin bada, ba, abentura, festa eta ongi pasatza eta euskaldun sentitzea. Jasotakao lanak Eusko Ikaskuntza eta Puntu Eus Fundazioak ebaluatuko dituzte apirilaren hogeita lauean. Eunda hogeita mar gazte parte hartzailekin behinbeineko zerrenda argitaratuko dute. Iaz, Ipar Euskal Herretik hogei gaztek parte hartu zuten eta aurtengo abenturan parte hartze hori askartzea espero dute.